auscultu cae ripetu. Porzio dexep. For balono, al blua cielo. Sportisto starigis mirindan recordon. Mi vetas che vencos slovaca sportisto. La traino mal fruis ie quelcae minutoi. Ia eblas dormeti en traino comforta. Pro tio voyaggio ne estas la ziga. E crano en traino indicas horaron. La train veturantoi tre shatas quieton set telefonadoi tre genas aliain. Orelae stopiloi forsirmas la bruon. Set ne ciui shatas citiun rimedon. Ni egebe dauras la gravan mistaxon. Lau multai virinoi, li estas pelulo. Li audas nenion, li estas surdulo. Si timas rapide, si estas timema. Si smiris buteron sur panon cae bulcon. Por sendi post carton necessas post marco. heitas la domon dum vintra sezono onclino murmuris che baldau si venos. La tutta procedo iam dauras tro longe. Mi ne plu possedas cassed registrilon. Si havas la monon por pagi la shuldoin. Li prenis la monon el sia monuio si revas che iam si trovos amanton. Kai ili passigis la nocton dormante. Au vi supposis che ne estis tiel. Mi volas demandi pri via sinteno. Ciu placis al vi la feria restado? bon volu accepti la ienan clarigon. Ni estis mal satai, cae sercis gasteion. Pro tio mi ne plu visitis la onclon. Ni devas attendi gis venos kelnero. Mi mendos trincajoin por niai infanoi ja estas caieroi por ciui lernantoi. Knabinoi parolis, dum knaboi silentis. Ni plene subtenas la varbo campanion. Gi costas mal multe, cae estas effica. Do baldau ni havos ammasson da membroi ni tiam daurigos la lingvan agadon. Ne estas facile attingi la homoin. Jen mancas la mono, jen mancas la tempo. Necessas convinci la homoin pritio, che nia offerto ja taugas por ili. Ni povas promessi al ciui novuloi che nia gvidanto attentos pri ili. Ciu estas demandoi? Ni estas helpemai. Ni nombru la vocio in portiu propono. Secreta voctono ocasos post morgau Ni volas instigi al pli da coraggio. Virinoi considis ce cafo cae cuco. Tum heime la viroi rigardis futbalon. Per multe da mono li creis cef vercon. Li acre criticis regantain personoin. Critico ne estas persona offendo. Ni raitas condamni agressan militon. Nur simplae animoi ne vidis la trompon. Tum ciui aliai malcovris la veron. Riproci eraron ja estas necesse, La cruzvort enigmo ne estas facila. Vi povas tui poste controli la solvon.